Got next fighter in his beat Paabot na paabot na Paabot na paabot na na Papuntahan ako sa lagi nating tagpuan Tatakot pa mo nang ipabukas Paabot na paabot na Paabot na paabot na Sulitin natin ang ibinigay sa atin na oras Kami ng oras sa nating iposas Paabot na na Lagi mo ko tinitext Ubus na yung load ko kakatawag Naubos na yung data kakanit Ngayon hindi mo ko mapapapahig na ganito na lang Asan ka na ba? Magkita na tayo kasi alam mo na Handa ako tumayo kahit na malayo Basta makita lang kita yun na mahalaga Oh, handa akong magkatid At handa akong magsundo Kahit na wala ng kapalit kahit na halik mo lang at nandito ka sa tabi ko Pagtagpuwi ng positibo at negatibo sa gitna Doon mo malalaman lahat ay mahalaga Teka nakabihis ka na ba? Huwag ka na magpaganda Gusto ko lang malaman kung handa At ako'y papunta na Papunta na Papunta na Papunta na Papuntaan ako sa lagi nating tagpuan Tatakot mo nang ipabukas Papunta na Papunta na Papunta na Papunta na Sulitin natin ang ibinigay sa atin na oras Kami ng oras na nating iposas Di na Palusot kung bakit di makakapunta Kahit nasaan basta andun ka Puso ko'y kumakabog na Alam natin na kailangan mo nang sasalo sa iyo Kung ikay matutumba Kahit pa ilan na kilometro Handa akong mamasahe Kahit pa matraffic Akilala ka rin Ayoko na na mag-isa lang ako dito sa amin Gusto kitang makita kasi naman lagi tinitiis mo ako sa mga days I can see you suot-suot yung t-shirt dito Alam mong ikaw ang paborito Marami lagi space sa akin phone para i-save mga pics mo Pero alam mong hindi sapat ang yung lang init mo sa akin iparamdam Dahil namimiss na nga kita ng sobra Chance mapuna ng pagkukulang wag nang ipalagpas Handa akong magkatit At handa akong magsundo Kahit na wala ng kapalit kahit na halik mo lang na dito ka sa tabi ko Pagtagpuin na positibo't negatibo sa gitna doon mo malalaman lahat ay mahalaga Teka nakabihis ka na ba? Huwag ka na magpaganda Gusto ko lang malaman kung handa At ako'y papunta na Papunta na Papunta na Papunta na Papuntahan ako sa lagi nating tagpuan Tatakot mo mo nang ipabukas Papunta na Papunta na Papunta na Papunta na Sulitin natin ang ibinigis sa atin oras kami ng oras na nating iposas Paabot na na, paabot na na Paabot na na, paabot na na Papuntahan ako sa lagi nating tagpuan Tatakot pa mo nang ipabukas Paabot na na, paabot na na Paabot na na, paabot na na Sulitin natin ang ibinigay sa atin na oras Kami ng oras na nating iposas